Domine Iesu, dimite nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori, perduc in cellum omnes animas, pes esterim, eas que misericordie Tue maxime indignent.